Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnji upusto je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele.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 njegovu poslanicu ljudima i pojasnili propise Allahove vjere s vremena na vrijeme. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala rusula mubeširina wa munzirina li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sura Nisa 165. ajet koji u prevodu značenja glasi a poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. kana Allahu azizan hakima, a Allah je silan, i mudar. Kroz cijeli period života ljudi na ovome svijetu dolazila je Allahova objava, vahij. Kada god jedan poslanik prošao, drugi bi ga zamijenio i došao da ljudima objasni Allahu tabaraka wa ta'ala vjer. To nam pojašnjava Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu koga prenosi Buharija i Muslim mutafakun alaihi u kome kaže Meseli o meselu min qabli ke meseli rađulim bena bejten fa ahsenehu wa وأجمله illa mevdi'a لبنه min زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون منه ويقولون لولا هذه اللبنة فأنا اللبن وأنا خاتم النبيين Kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, primjer mene i ostalih poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi zgradu i koju uljepšava i dotjerava osim mjesta jedne cigle u jednome čošku. Ljudi su obilazili oko nje i divili joj se, te rekoše još samo da ima ova cigla. Ja sam ta cigla, ja sam pečat svim vjerovjesnicima. Dakle, Boži poslanik alaihissalatu upotpunjava tu jednu seriju Allahovih poslanika, a svakako njim uzvišen Allah tabaraka ta'ala upotpunjava i svoj vahj. <clears throat> Kao posebnost vahja objave Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve imamo to da je poslat svim, ljudima. Dakle da ova objava obuhvata sve ljude za razliku od prošlih naroda. nebijun ila qawmihi A prije bi vjerovjesnik bio poslat svome samo narodu posebno. A uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رتي والله بوصلانيك أو لود يا سم سرما وما الله بوصلانيك سورة الأعراف 158 آية I kaže Boži poslanik Ali Sadr Salam u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. Dakle, svaki poslanik Svaki vjerovjesnik je bio slat svome narodu posebno, a ja sam poslat svim ljudima. Kur'an svakako obuhvata sve zahtjeve i sve potrebe čovječanstva i obuhvata sve objave prije objavljene i ono što one u sebi nose i sadrži. Objavljen je na čistom arapskom jeziku i izazov je svim ljudima do sudnjeg dana. Vidjet ćemo u pogledu Kur'ana Kerima da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala <coughs> ljudima upućuje izazov. Ako sumnjaju da je on objava od uzvišenog Allaha, kaže im, onda neka dođu sa nečim sličnim njemu. Ovaj izazov upućen ljudima je išao postepeno. Dakle, vidjet ćemo da se ljudima davala sve veća olakšica u mogućnosti da dođu sa ničim sličnim Kur'anu, ali oni do dan danas niti će ikada moći doći sa time. Prvo što je objavljeno od ajeta kao izazov ljudima da dođu sa nečim sličnim Kur'anu, bio je kuranski ajet u kom je Allah tabaraka wa ta'ala kaže قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Reci kada bi se sakupili ljudi i džini da dođu ne, sa nečim sličnim ovome Kur'anu, ne bi mogli doći sa sličnim, makar jedni drugima pomagali. Ovaj ajet se nalazi u suratu Isra koja je mekanska u 88. ajet ove sure. Dakle, ljudima se kaže, ako sumnjate u ovo, sakupite vi nešto slično ovome govoru. Donesite drugi Kur'an, drugačiji, sličan ovome, ali Kur'an im odmah nagovještava da oni to neće nikada biti u mogućnosti. Zatim im uzvišeni Allah kaže u i Ihud u 13. i 14. ajetu Em je kulu neftara zar govore on ga izmišlja Kur'an Kul fe'tu bi suvarim mislihi muftarajat. Reci im dođite vi sa deset sura izmišljenih, sličnim njemu, sličnim Kur'anu. Dakle, sada im se daje već jedna olakšica. Prvo se od njih traži doneste cijeli Kur'an ako ste u mogućnosti, a nagovještava im da oni to neće moći učiniti. Zatim im kaže doneste deset sura sličnih kuranskim surama. Pa ni to nisu bili u stanju da dođu Zatim im uzvišeni Allah kaže وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ sadiqin i pozovite koga god možete mimo Allaha ako istinu govorite. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allahi wa an la ilaha illa hu. Ako vam se ne mogu na to odazvati, onda znajte da je to objavljeno sa Allahovim znanjem i da nema drugog Boga osim Allah. Hel entum muslimun, pa hoćete li biti muslimani, hoćete li prihvatiti istinu. Zatim im treći put se obraća uzvišeni Allah tabaraka wa i kaže u sure Junus 38. i 39. ajetu ove sure, koja je isto mekanska. Em je kulu neftara, zar govore, on ga izmišlja. Boži poslanik, ali sad sam. Kul fe'tu bi surati misli Reci im, dođite sa jednom surom sličnom, sličnoj kuranskoj. Dakle, barem jednu suru doneste. A u Kur'anu kao što znamo je 114 sura. وَدْعُ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ I pozovite koga god možete mimo Allaha ako istinu govorite. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ne nego oni kezebu lem juhitu bi ilmihi. Poriču ono što ne znaju, što svojim znanjem ne obuhvataju, ma yatihim ta'wilu, a još nisu saznali rezultat toga. Kedalika kezzebe alladine min qablihim, tako su poricali oni koji su bili prije njih, fanzur kejfe kane akibetu zalimin, i pogledaj kakav je bio svršetak zulumčara. U ovoj suri, <clears throat> u, ovome ajetu, se izazov upućuje cijelom čovječanstvu. Da dođu barem sa jednom surom sličnoj kuranskoj. Bila to najkraća sura kao što je Inna a'tajna na keufar. Dakle, barem sa tri ajeta slična kuranskim ajetima. I zato e, ulema kuranskih nauka stoji iza stanovišta da i'đaz i izazov upućen ljudima biva ostvaren sa najmanje tri ajeta. I po tome su e, uzeli islamski učenjaci kao što je bio Ebu Hanife, da najkraće što se u namazu u na jednome rekatu može učiti, to su tri kraća ajeta. Upravo zbog toga, tri kraća ajeta ili jedan, ili jedan duži. Da bi se taj iđaz ostvario. I nakon svega ovoga, onda po četvrti put Kur'an se obraća ljudima u suratul Bekare, koja je medinska sura i izazov upućen cijelom čovječanstvu. Zar ima nešto manje nego što je jedna sura? Pogledajmo šta u, ovom ajetu izazova čovječanstvu, kaže uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى a ako ste vi u sumnji u pogledu onoga što smo mi objavili našem robu, fe'tu bi surati min misli. Dođite sa surom min misli. Obratite pažnju na ovaj kuranski izraz. Nije rekao misli. Misle. Surom sličnoj njoj. Nego min misli. Od nečega sličnog toj suri. Kasnije ćemo obratiti pažnju e, kada budemo govorili o kuranskom i'đazu i kuranskoj nadnaravnosti, nadprirodnosti, to, tome čudu koji je među nama od uzvišnjog Allaha ta'ala, vidjet ćemo u kojim sve segmentima se pojavljuje ova nadnaravnost Kur'ana. Između ostalog, dođite sa bilo čim izrazitim što se nalazi u Kur'anu. Bilo da se radi o naučnim čudima, bilo da se radi o jezičkim čudima, bilo da se radi o upućivanju govora čovjekovom razumu ili čovjekovoj savjesti i čovjekovim osjećajima. Dođite sa nečim sličnim u bilo kom segmentu u kome se Kur'an obraća ljudima. <clears throat> Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin i pozovite one koje obožavate mimo Allaha, koje slijedite mimo Allaha ako istinu govorite fe illam taf'alu. A ako to ne učinite, وَلَنْ تَفْعَلُوا A nikada to učiniti nećete moći, pun نَارَ الَّتِي وَقُودُهَ Bojite se vatre koja će biti gorivo ljudi, čije će gorivo biti ljudi i kamenje u lil kafirin koja je pripremljena i pripravljena za kafire da u njoj gore. Dakle, vidjet ćemo iz ovog kuranskog izazova ljudima, da je nemoguće da Kur'an ikada bude oponašan, niti da ljudi dođu sa bilo čim iz ovoga Kur'ana, sličnim njemu, makar to bila jedna jedina sura ovoga Kur'ana. Od karakteristika Kur'an Kerima jeste da je to uputa cijelom čovječanstvu do sudnjeg dana za koju je uzvišeni Allah baraka wa ta'ala garantovao da će ostati nepromijenjena do sudnjeg dana. U kuranskom ajetu u suratu Hijr je uzvišeni Allah baraka wa ta'ala kaže Inna nahnu nezzelna zikra wa inna hafizun. Zaista smo mi objavili opomenu i mi ćemo je zaista sačuvati. Dakle, Kur'an je sačuvan od promjene i uvijek ćemo vidjeti da se ta zaštita ostvaruje na dva načina kroz istoriju islama, a to je bilo jedna je vrsta zaštite Kur'ana pisanjem, to jeste fisutur u satrovima, u, recima, i druga vrsta čuvanja jeste fisudur pamćenjem u prcima ljudi, dakle pamćenjem Kur'an Kerima. Vidjet ćemo dakle da se to ostvarivalo, ostvarivao taj kontinuitet kroz istoriju. I treća vrsta čuvanja jeste ono što uzvišeni Allah tabaraka ta'ala kaže u sure Fusilet La je'tihi al batilu min bejni jedejhi wala min halfi tenzilum min hakimin hamid. Ne dolazi mu batil, ne istina ni sa jedne strane. To je objava od mudrog i hvaljenog. Dakle, Kur'an se ne može ni u svojim značenjima promijeniti. Iako imamo pokušaj o čemu ćemo govoriti u poglavlju napadi na Kur'an, ima pokušaja da se značenja Kur'ana izmijene, da se pogrešno predstave ljudima, ali i na taj način Allah ta'ala je postavio ulemu koja sa Allahom pomoć čuva Kur'an i Kerim od promjene njegovih značenja i to ćemo naći, kontinuitet toga ćemo naći uvijek kroz historiju. <clears throat> da se pozabavimo pitanjem značenja Kur'ana. Šta u jezičkom značenju znači Kur'an, iz čega je izvedena riječ Kur'an i kakva je definicija u, terminološkom značenju Kur'ana. Ljudi imaju dva mišljenja u pogledu jezičkog značenja Kur'ana. Odakle je došla ova riječ Kur'an? Dva osnovna su to mišljenja. Jedno mišljenje je da je Kur'an došao od arapske riječi kare'e. Kare'e što znači čitati. Inna alejna džem'ahu wa Kur'an. I zato navode kuranski ajet kao dokaz. Na je, što uzviše Allah tabaraka ta'ala kaže u suratul Qiyamah, na nama je inna alejna džem'ahu wa Kur'ane. Na nama je da ga saberemo i da ga čitamo. Fe iza qara'nahu, pa kada ga čitamo, fe tebi Kur'an, ti slijedi njegovo čitanje. Ajet 17 i 18 u suratu al Qiyamah. Dakle, osnovna karakteristika što možemo zaključiti iz ove jezičke definicije Kur'ana jeste da je to knjiga koja se uči. I to uči se stalno, To je stvarni opis Kur'ana. Dakle, to nije knjiga koja se uzme, pročita i ostavi, već je to knjiga koja se neprestano i u kontinuitetu uči i izučava. Dakle, Kur'an, ona knjiga koja se stalno uči. Isto imamo E, od ove vrste e, mišljenje da je uzeto od riječi kur što znači sakupljati nešto. To jeste ono što je sakupljeno. A u njemu su sakupljene sure i ajeti i kazivanja, naredbe, zabranjene, sakupljeni e, plodovi prijašnjih knjiga, sve dakle što je potrebno čovječanstvu. Drugo mišljenje jeste da je riječ Kur'an nastala od riječi karene. <clears throat> To jeste kada nešto pridružimo nečemu. A ovdje ćemo vidjeti da su sure i ajeti i harfovi pridruženi jedni drugima u jednoj knjizi Kur'anu. Dakle, to je, iz ovoga možemo zaključiti, jedinstvena knjiga, sakupljena knjiga, sačuvana knjiga, knjiga koja se stalno uči, knjiga u kojoj ćemo sve, sve podatke naći koji su potrebni čovječanstvu. Ili od riječi karain, što znači da su jedni ajeti slični drugim ajetima. Dakle, da jedni ajeti ne proturiječe drugim ajetima. Iz svih ovih jezičkih definicija riječi Kur'ana odakle je nastala, možemo izvesti jedan jedinstven zaključak. A to je knjiga koja se puno uči, to je knjiga u kojoj ćemo naći sve podatke koji su potrebni čovječanstvu. To je knjiga koja je sačuvana i čiji su ajeti, harfovi i svi podaci sačuvani, jedni drugima pripojeni. I na kraju to je knjiga ko, čiji jedan dio potvrđuje drugi dio. Dakle, ova četiri podatka su najkarakterističnija za Kur'an. Jer ćemo naći u drugim knjigama koje su promijenjene da jedan dio poriče drugi dio. I zato uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Da je Kur'an od nekog drugog mimo Allaha u njemu bi našli mnoga razilaženja. Dakle, u Kur'anu nema razilaženja. I zato je vrlo bitno da ova četiri svojstva upamtite vezana za Kur'an. Knjiga koja se puno uči, knjiga u kojoj ćete sve naći, knjiga koja je sačuvana i čiji su ajeti i, riječi i harfovi sabrani i čvrsto jedni drugima pripojeni i na kraju knjiga koji, čiji jedan dio potvrđuje drugi dio. <clears throat> bilo kako bilo i čega da je izveden, izvedena ova imenica riječi Kur'an u jezičkom značenju, bila od riječi kare ili od riječi karene, sva ova značenja su prihvatljiva i moguća da se protumače. Ima isto tako mišljenje da je Kur'an imenica koju uzvišen Allah te baraka ta'ala tako dao. Nije ni, čega izvedena. Allah je Kur'an nazvao Kur'anom. I nije ni iz čega izvedena. A značenje ove riječi Kur'an sada smo protumačili na ova četiri načina. Kakva je terminološka definicija Kur'ana? Kako nekom je kada nas pita šta je to Kur'an objasniti u jednoj definiciji, jedan tarif koji treba da bude mani džamija, koji treba da bude sveobuhvatan, a s druge strane da sprečava drugo da ulazi u tu definiciju, kako da objasnimo ljudima šta je to Kur'an. Kur'an je, mi ćemo ga sad spomenuti ovu definiciju, onda ćemo jedno po jedno iz ovoga, inša Allah, protumačiti. Kao prvo, to je kelamullah, Allahov govor. El munezzelu ala nebijihi Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, koji je objavljen njegovom vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. El mu'đizu, koji nije moguće oponašati. El muta'abbedu bitilavetihi. Onaj či, čije učenje se smatra ibadetom, čistim ibadetom. El menkulu bit tevatur, koji je prenesen tevaturom. El mektubu fil mesahif, koji je napisan u mushafima. Neki opet kažu, bejne defete il mushaf, između dvije korice Musafa. Dakle, sabran je i sačuvan. Min evvali surati fatiha od početka sure i Fatihe dakle od početka, početak mi je sura i Fatiha ila ahiri surati nas, do kraja sure en nas koja je posljednja sura Kur'an Kada kažemo Kur'an je Allahov govor, to znači da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala izgovorio Kur'an i da je od njega uzvišenog Allah i da niko u njemu nema bilo kakvoga udjela. Ovo pitanje se tiče i akide, pa će vam inša Allah, oni koji budu govorili o akidi to podrobnije pojasniti. Ali ja ću samo da ukažem na jednu činjenicu. Velika rasprava u istoriji Islama se vodila oko Allahovog govora. I zato je upravo ilmul kelam, nauka o ilmul kelamu, kažu apologetika, akaid, kako su ga nazvali, nazvana potomi. Što se upravo ta rasprava počela voditi oko Allahovog govora. Svakako, u shvatanju ehli sunneta i džamata, Allahov govor je kao i druga Allahova tabaraka svojstva. Vjerujemo u ono što nam je došlo vahjom, objavom. Kur'anom i hadisom Resula Salam. Znamo značenje toga, ne poznavajući kakvoću toga. O tome ne pitamo kako se to, kako je to, a dužni smo u Allahova svojstva da vjerujemo. Pojavili su se razni filozofski pravci koji su slijedili one koji su bili prije nas u Grčkom i na drugim mjestima. U Grčkoj i na drugim mjestima koji su raspravljali o Allahovim svojstvima. Ta bolest je zadesila i muslimane i ovaj umet. Šta se dešava? Ljudi su počeli o ovom Allahovom svojstvu da raspravljaju. Kako je to? Kako to Allah govori? Šta se to dešava i tako dalje? Ulazili su u rasprave koje su bidati i novotarije. Jer u mi nije dozvoljeno raspravljati jer mi uzvišnog Allaha te bar ne obuhvatamo svojim, svojim znanjem. Pa su neki rekli to je govor nefsi, to je unutrašnji Allahov govor, koji on daje da ga shvati Melek Džibril i prenosi drugima. Da bi izbjegli to da Allah izgovara ove riječi koje mi izgovaramo. Zašto? Jer su sebi stavili neke logičke pretpostavke koje ih odvode na upoređivanje uzvišenog stvoritelja sa njegovim stvorenjima. Pa takvi kažu, ako mi kažemo da Allah govori, znači kad kaže on kaf, nun, hamim, elif, mim, onda kao da kažemo da uzvišenje Allah ima jezik, ima zube, ima ovo kao što mi imamo pa ga upoređujemo sa stvorenjem. To je svakako takva rasprava da laleti nema svoje osnove u islamu. Allah ima svoj govor koji je istiniti govor i istinski stvarni govor. Nije u prenesenom značenju govor. I uzvišenje Allah govori. I izgovorio je Kur'an uzviše Allah te wa ta'ala. Kako on to čini? Na način kako on najbolje e, kako najbolje uzvišenom stvoritelju dolikuje da da govori. O tome mi ne pitamo, a u Allahu ta'ala govor vjerujemo. Mnogi su u pogledu Allahovi svojstava skrenuli sa pravoga puta, tako kada kažemo to je Allahov govor, Znači da potvrđujemo svojstvo uzvišenog Allaha govora. Dakle da ga je Melek Džibril preuzeo od uzvišenog Allaha te ta'ala. Neki da bi svoje akajitske pretpostavke opravdali idu na to da je uzvišeni Allah stvorio Kur'an stvorio Kur'an i tu je ta rasprava sa tezilama koju ste vi čuli, a možda je mnogi nisu shvatili, je li Kur'an stvoren ili nije stvoren. Tu su upravo mutezile izašle sa tom teorijom bid'ata novotarije da je Kur'an stvoren. Što? Da ne bi rekli da je, da je uzvišeni Allah progovorio Kur'anu. I onda oni kažu Allah ga stvorio u levhi mahfuzu, a Džibril ga uzeo od levhi mahfuza. Dakle, da bi izbjegli to Allahovo svojstvo, da bi odbacili u stvari, porekli svojstvo Allahovog tabaraka wa ta'ala govora. Neki opet kažu da je to govor, unutrašnji govor uzvišenog Allaha, koji je to pa onda to prenio Meleku Džibrilu, pa onda Melek Džibril dalje prenio i tako da je svakako da se to dalaleti koji nemaju svoje osnove u islamu i to ne može biti svakako prihvaćeno. Imamo kuranske ajete وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa teklima i Allah je govorom govorio Musa'u i kuranski ajet وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ Kalam Allah. I kada neko od mušrika od tebe zatraži zaštitu, ti mu je podaj dok ne čuje Allahov govor. A Allahov, a ono što uzviše Allah tabaraka wa ta'ala kaže, to je istina. Ako on kaže da je to njegov govor, onda je to njegov govor. Onda to nije govor nikoga drugoga, to je njegov govor. Kada kažemo objavljen njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, tim isključujemo u definiciji Kur'ana, druge objave. U smislu da možemo razlikovati Kur'an od drugih objava, jer su druge objave, te vrat objavljen, Musao a.s. Inđil objavljen, Isao a.s. Zebur, Davudu, Suhuf, Ibrahimu i Musao i tako dalje. Da bismo ograničili Kur'an na objavu Muhammedu sallallahu da bismo ga prepoznali, kažemo, objavljen Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem preko Meleka Džibrila svakako el mu'đizu koji je muđiza koji je nadnaravan nadprirodan neuobičajen govor za koji su džini rekli inna sami'na Kur'anen hađeba mi smo čuli čudan Kur'an čudo jedno obraća se i razumu i osjećajima, na naučnoj bazi, na najljepši način i tako dalje. Kako je muđiza? Najviše gdje se ta muđiza pokazala u vrijeme Resula Muhammeda sallallahu alaihi sallam jeste u području jezika. U vrijeme Musa alaihi sallam ljudi su najviše poznavali sihr, čarolije. Pa je uzvišen je Allah dao svoju muđizu svojem poslaniku Musa'u a.s. iz te oblasti. Ali ono što mu je Allah dao to nije bila čarolija. Da je bila stvarnost. I kada su ti stručnjaci u čarolijama vidjeli to što Musa a.s. radi, odma su rekli Amenna bi rabbil alemin rabbi Musa wa Harun. Vjerujemo gospodara svjetova, gospodara Musaovog i Harunovog. A do prije nekoliko minuta pitali su faraona e, inna lena le eđren in kunna galibin. imamo li mi nagradu ako, od tebe ako pobjedimo Musa? Vidimo kako su odmah, kad su vidjeli to čudo, kako su odmah prihvatili istinu. U vrijeme Isa, i Sela, oživljavanje mrtvih, izlječenje gubavi, slijepih i tako dalje. U vrijeme Resula Muhammeda s.a.v. jezik je bio na najvećem stupnju razvoja. Ljudi su znali na stotine stihova izreći, koje nikada prije nisu govorili. Odjednom od sebe pred skupovima ljudi. Čak su imali natjecanje među sobom. Imali su tri čaršije na kojima su se natjecali u pjesništvu. Upravo iz ove oblasti uzvišen je Allah daje svojem poslaniku Muhammedu s.a.v. ovu muđizu. Iz jezičke oblasti. Vidjet ćemo da su toliko bili, e, e, toliko napredovali mušici u neki i na tom je području u arapskom jeziku da su izabirali najbolje kaside, najbolje stihove, pisali ih zlatnim slovima i okačili ih na kjabu. Od toga je el muallakatu seba, sedam muallakata koje su bile okačene na kjabu, koje su bile pančene. Ali kada je došao Kur'an, to je bilo kao igra male djece. I svi su stali kada im je uzvišeni Allah rekao, dođite sa jednom surom sličnom Kur'anu, nisu mogli doći. A uzeli su za oružje da se bore. Dakle, ostavili su ono što im je lakše bilo, govor, a uzeli su za ono što im je bilo teže, a to je oružje. Jer nisu se mogli oduprijeti govor kuranskom. Pa su onda izmišljali i govorili, ovo je sihr. Zašto su rekli za Kur'an da je sihr? Zbog velikog kuranskog uticaja na ljude. Zbog toga što ljudi kad su čuli Kur'an, odmah su primali ovu istinu. tolika značenja nosi. Mi kada sad upoređujemo, iako se to ne može približno upoređivati, i ovo je dugačka tema, ali sam htio samo ukratko naznake da dadnem. Kad upoređujemo te el muallakatu seba, ti sedam e, najpoznatijih arapskih kasida koje su pisane zlatnim slovima i okačene okjav, sa ajetima kuranskim, vidjet ćemo ogromnu razliku. Pogledajmo bilo koji od tih, kad, jedan od ovih e, arapskih pjesnika kaže Kifa nebki min vikra habibim wa menzili bisakti liwa bejne dahuli fa i tako dalje. Ili drugi kaže Hella se'elte l'qavme jebnete malikin in kunti žahileten bima malem ta'lemi. Kad to uporežujemo sa kuranskim govorom, vidjet ćemo da Kur'an pred, prednjači u svome izrazu. U Kur'anu nema ni jedne riječi koju bismo mogli uzeti i zamijeniti sa bilo kojom riječju iz arapskog jezika da bi ona mogla to značenje na tome mjestu ponijeti. Svaka riječ je došla na tačno određeno mjesto sa svojim značenjem. I ko što kaže poznati učenjak Abdullah Daraz, čija je knjiga skoro izašla i koju vas savjetujem da je pročitate, velika vijest Muhammed Abdullah Draz kaže kada biste uzeli jedno slovo iz Kur'ana i pretresli cijeli jezik arapski da nađete toj riječi zamjenu na tome mjestu to ne biste uspjeli jer je ta, ta riječ na tome mjestu samo kako treba u svojim značenjima tačno odabrana značenja tačno odabrana mjera u svemu. I zato je to čudo do, do kijametskog dana. El muta'abbedu bitilavetihi, čije je učenje čisti ibadet. Posebna vrsta ibadeta, kao što kaže Resulullah s.a.v. u hadisu koga prenosi Tirmizi, e, od, Enes, od Ibni Enesa i kaže da je hadis Hasan sahih men je harfen min kitabillahi ta'ala felehu hasene Ko prouči jedan harf iz Kur'ana, ima dobro djelo, ima za to nagradu kod uzvišnog Allaha te barakata. Wal hasanatu bi A dobro djelo ide desetorostruku. Koliko je to dobro djelo Allah najbolje zna. La ekulu elif elif la mim harf. Ne kažem da je elif la mim jedan harf. Walakin već je elifun harf, elif harf, lamun harf, mimun harf. Dakle, kad prođe elif, la, mim, to su tri harfa. Za svaki harf deseterostruka nagrada ide. Dakle, veliki ibadet samo učenje Kur'ana. El men kulu bit tevatur. Allahov govor koji je prenesen tevaturom. Tevatur znači da ga prenosi tolika skupina ljudi da iz svake generacije, u svakoj generaciji, svakoj generaciji u tolikom broju da ne može u to biti nikakve sumnje ili da se može stopostotno garantovati da se oni nisu mogli dogovoriti da nešto promijene iz toga. Gdje god odeš, odeš na kraj svijeta, na istok, na zapad, na sjever, na jug, gdje god pitaš, prouči mi Elham. Svi će ti proučiti isto. Svi će ti proučiti, to je taj tevatum. Neće ti niko dodati jedan ajet više, drugi oduzeti taj svi će ti proučiti onaj sadržaj kuranski koji je To je taj tevator. Da je nemoguće da se svi dogovore. A nema razilaženja. Niti ćete naći kroz istoriju islama. I gdje bilo kojeg učenjaka da kaže ja mislim da i ovaj ajet ima, ima u Kur'anu. Ili da kaže ja mislim da ovaj ajet nije iz Kur'ana. Toga nema, alhamdulillah, jer je Kur'an Kerim sačuvan i to mogu znati posebno blagodat toga oni koji toga nemaju. Skoro smo imali jedan susret, raspravu sa katolicima, ortodoksima, sa protestantima i tako dalje. Oni kažu za svoje knjige, za svoje objave, kaže to je od Boga, pogledajte te filozofije. To je od Boga, ali to je dato ljudima pa su to ljudi prenijeli. Jer mora obrazložiti ono, ona razilaženja, one nejasnoće i ono sve. A u nas je, alhamdulillah, Allahov govor onakav kakav ga je Allah rekao, Melek Džibril prenio, Muhammed Rasulullah sam učio i ashabi do nas dalje Dakle, prenesen tevaturom. El mektubu fil koji je napisan u Musafima, u jednoj zbirci, dakle, nema razilaženja oko toga od početka sure i Fatihe do kraja sure En Nas da progovorim ukratko nekoliko riječi o imenima i opisima Kur'ana. Kur'an i Kerim ima više svojih imena i opisa. Kada nađemo za nešto da ima više imena, opisa, svojstava i tako dalje, to nam ukazuje na važnost toga što je time nazvano ili opisano. Tako ćemo naći da uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala ima nama poznatih 99 svojih imena. Ima i više svojih imena koje mi ne poznajemo. Ima svoja svojstva. Vidjet ćemo da Resulullah sallallahu alaihi wasallam ima više svojih imena. Vidjet ćemo da sudnji dan ima više svojih imena. Dakle, sve što ima više svojih imena i opisa, to nam ukazuje na važnost i veličinu toga. Dakle, iz ovog zaključujemo kolika je važnost i veličina Kur'ana Kerima. Između ostalog, neki navode 59, 55 imena Kur'ana Kerima. Spominju kao što je Burhan fi muškilat Kur'an od Ebul Ma'alija, a to spominje i Sujuti u svojoj knjizi El Itqan i potvrđuje to. Neki navode preko 90 imena Kur'ana Kerima. Ali ovdje moramo ukazati na jednu bitnu činjenicu, a to je da neki miješaju opise Kur'ana sa imenima Kur'ana. Kur'an je opisan da je hakim, mudar. Dakle, mudra knjiga. Opisan je sa inna enzel, enzelna ilaikum mubina i objavili smo vam jasnu svjetlost. Kao što je u suri Nisa 174. ajet. Opisan je da je lijek za ljudska srca i uputa i milost vjernicima, kao što je u sura Yunus 57. ajet, O ljudi, ja juhennasu kad džaetkum mev'izatum min rabbikum, došla vam je poruka od vašeg gospodara, wa šifa'u lima fi sudur i lijek za vaša srca, wa hudan wa wa hudan wa lil mu'minin, i uputa i milost vjernicima. Isto tako od svojstava Kur'ana Kerima je da je to Mubarek knjiga, koja je blagoslovljena knjiga. A i blagoslovljen je onaj ko se druži uz tu knjigu. Pogledajmo ovaj kuranski ajet u kome Allah kaže وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ A ova knjiga koju smo objavili Mubarek je, blagoslovljena je. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ Ona potvrđuje ono što je prije nje objavljeno. U suratul An'am 92. ajetu to kaže. Opisuje se ova knjiga da je ona jasan dokaz kao što je u sure El Maide 19. ajet kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin Allaha vam je došla svjetlost i jasan dokaz opisuje se da je to radosna vijest musaddiqa lima bejne jedejhi wa huden wa bušara lil mu'minin koja potvrđuje i da su prijašnje objave istinite kao putogaz i radosnu vijest vjernicima. Suratul Bekara 97. ajet. Opisana je da je to knjiga zaštićena u ajetu sura Fusira 41. ajet. Inna keferu kafaru bizikri lemma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. One koji ne vjeruju u Kur'an pošto im je objavljen, a on je zaista knjiga zaštićena. Kur'an veličanstveni je nazvan. U ajetu suraju i Buruđ, 21. ajet, Bel huwa Kur'anum međid, a ovo je Kur'an veličanstveni. Opisan je da je to vjesnik radosnih vijesti i, opove, i opomena u suramena. U suratu Fusira, treći i četvrti ajet, Kitabun fusirat ajatuhu Kur'anan arabijan li qavmi ja'lamuna bešira wa nazira. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju vijesnik radosnih vijesti i opomena. Dakle, naći ćemo veliki broj ovih ovih opisa svojstava Kur'ana. Što se tiče imena, spomenut ćemo samo neka imena. El Kur'an, Kur'an i Kerim, spomenut u kuranskom ajetu sura Isra 9. ajet Inne hadal Kur'ane jehdi lilleti hi akven. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Opisan je kao kitab, a to mu je i ime isto tako. Kitab onaj koji sakuplja dosta toga u sebi, a to mu je i ime u isto vrijeme. U kuranskom ajetu u suratul Enbiya 10. ajet لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je vaš spomen i vaša slava nazvan je Furkanom u ajetu sure Furkan, prvi ajet. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا nek je uzvišen onaj koji svome robu objavljuje furkan da bi svjetovima bio opomena. i tako dalje. Dakle, naćemo mnoga imena i svojstva Kur'an Kerima spomenuta. Imamo pitanje razlike između Kur'ana i hadisi kucija. O tome će nam ovi koji budu govorili o predmetu hadisa podrobnije reći, a mi samo da ukažemo na neke činjenice vezane za ovu razliku između Kur'ana i hadisi kucija. Kaže se da je Kur'an kao što jeste Allahov govor. A i hadisi kuci. Kako razdvojiti, kako napraviti razliku između toga dvoga? Kao prvo, već smo rekli definiciju Kur'ana. Što se tiče hadisi kucija, razlika se primjećuje u sljedećem. Kur'an je Allahov govor koji je objavio svojim riječima. Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, riječi u Kur'anu su od uzvišnog Allaha tabaraka wa ta'ala. Dok je hadisi kurci, riječi su od Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Ali su značenja od Allaha. Dakle, Allah to kaže, ali nije nužno da bude tačno preneseno riječju kao što je Kur'an u hadisi kuciju. Kur'anom se izazivaju Arapi i drugi. Dakle, ostavlja im se jedan izazov da dođu sa nečim sličnim, dok sa hadisikucijom nije slučaj. Drugo, Kur'an cijeli je prenesen tevaturom, dok nije slučaj sa hadisi U hadisikuciju ćemo naći nešto da je tevaturom, nešto da nije. U namazu. Nije taj teabud čisto, čisti, taj ibadet kao što je slučaj sa Kur'an U svakom slučaju, podrobnije pojašnjenje ovoga, inša ostavljamo ovima koji će objašnjavati područje visa. Pitanje vahja i objave. Kaže nam uzvišenje Allah, tabaraka wa ta'ala, u pogledu objave, kada su mušrici govorili kako to jednom čovjeku da Allah objavljuje, kako da njemu mimo nas dostavlja svoje poruke i tako dalje. Kako je to moguće? Postavljaju pitanje mogućnosti objave. Pa im odgovara u suratu Yunus trećem ajetu. Ekeane lim nasi, ađeben. Zašto je čudno ljudima? En euhajna ila ređuli minhum, da objavljujemo jednom čovjeku između njih. En enzirin nase, da opominje ljude. Uebeširi ladina amenu i da im, da donosi radosne vijesti onima koji vjeruju enne lehum qademe sidqin inda rabbihim radosne vijesti koji im nagovještavaju divnu nagradu kod njihova gospodara. وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين a nevjernici govore ovaj je zaista pravi čarobnjak. Jer su vidjeli veliki utjecaj Kur'ana. Postaviti pitanje mogućnosti vahja je kao postaviti pitanje vjerovanja uzvješnog Allaha te Onaj koji stvara, onaj koji je najmoćniji, koji sve zna, nije mu teško da objavi ljudima šta hoće i kako hoće. <clears throat> Postavlja se pitanje kako je to nejasnoća ta ljudima, kako je moguće da, da dolazi vahi od Allaha ljudima. To je sasvim moguće danas ćemo vidjeti naukom mnogo tih situacija koje su izučene, mnoge dokaze ćemo vidjeti koji su slični pa se mogu uporediti da bismo tim koji postavljaju takva pitanja malo objasnili ovo područje vahja i Allahove objave. Nije nužno da danas vidimo sve da bismo vjerovali u postojanje toga, niti da bismo znali da je to istina. Mi kada vidimo rezultate djelovanja nečeg, vidjet ćemo da to djeluje, makar mi to sobom ne mogli vidjeti, niti osjetiti svojim čulima, vidom, sluhom, opipom, mirisom, tako Mi vidimo rezultate vahja i vidimo da dosta toga postoji na ovom svijetu što mi ne možemo vidjeti, ali posljedice njegovog djelovanja vidimo. I danas nauka izdana u dan mnoge stvari dokazuje koje ljudi nisu vidjeli, niti mogu ih vidjeti, ali oni nužno postoje i vidi i može se to nužno dokazati. Vahij u arapskom jeziku, jezički, znači i nešto skriveno i nešto brzo. Dakle, s jedne strane ima značenje tajnosti u jezičkom značenju, a s druge strane ima značenje brzine. u Kur'anu u jezičkom smislu vahi se upotrebljava u više značenja. Kao prvo, upotrebljava se u značenju prirodnog nadahnuća čovjeka. Kada Allah dadne ti nešto u tebe, da osjetiš da je nešto ispravno. To je u jezičkom značenju, ne u terminološkom, da se napravi razlika. Nešto prirodno nadahnuće, neka, prirodna potreba. Kao što je uzvišen Allah objavio Musaovoj majici. Potom je se može reći da je ona Allahov poslanik, vidi Allahov vjerovjesnik. Već je to prirodno to nadahnuće čovjeka. U suratu Kasa spomenuto u sedmom ajetu gdje uzviše Allah kaže Wa ila ummi musa en i objavi smo Musa ovoj majci da ga zadoji. Ko je to stvorio u majkama? i u Musaovoj majci. Da, doje, da zadoje svoju djecu. Ko uzvišenje Allah te Dakle, ta, to prirodno nadahnuće čovjeka. Zatim, e, kad kažemo prirodno, to se označava, da se odvoji ovaj termin, to se označava ono što se dešava u prirodi. Ne da priroda ima utjecaj u to. Što hoće i da kažu. To kaže, priroda, majka, priroda, stvaranje, neuzubila priroda i tako dalje. Ne, nego to je događaj u prirodi, a dok onaj ko utiče na to, to je uzvišen Allah te Prirodni, dakle, to je ono što dolazi po prirodi e, ljudi. Prirodni instinkt kod životinja. I to je vrsta vahija on, ovaj, nadahnuća u jezičkom značenju. I uzviše Allah kaže رَبُّكَ إِلَى Gospodar tvoj je pčelu na, nadahnuo wa wa Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi. Sura i Nahal 68. ajet. Kako je to uzviše Allah nadahnuo pčelu? Da napravi ono će da ono sve uredi. Da Allahovo nadahnuće, samo od sebe nije moglo nastati. Zatim, jezičkom značenju isto tako dolazi i sa značenjem brzog znaka, simbolike kao što je Zekerija a.s. učinio, فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ I on izađe iz hrama, iz toga mihraba, svoga, među svoj narod, فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ I znakom im dade na znanje en sebihu bukreten wa ašija, hvalite ga ujutro i naveče. Kada je Zekerijahu a.s. uzvišen je Allah objavio da će dobiti dijete pod stare dane. Po stare dane. Zatražio je Zekerija, ali i selam, Bože daj mi jedan znak. Uzvišen Allah mu kaže, nećeš moći govoriti ljudima. To će ti biti znak da ćeš dobiti Jahja. Da će se roditi sin. Pa kako Allah, kako će mi se roditi ja star, žena nerotkinja? Kaže, kao što sam tebe stvorio, pa kad hablu Tebe sam prije stvorio, a nisi bio ništa. Tako će i tvoje dijete stvoriti. Dakle, to je bio ovaj, jedan znak, vahi isto se tako kaže, koji je činio Zekerija i sa svome narodu. <coughs> vahi u jezičkom značenju dolazi u smislu isto tako šeitanskog došaptavanja i uljepšavanja zla u ljudskim dušama. Uzvišeni Allah kaže ila Šeitani navode štićenike svoje da se s njima raspravljaju da se s vama raspravljaju u suratu En'am 121. ajet. Dakle, taj nagovor šeitanski, ta šeitanska vesvesa i to se u jezičkom značenju naziva vahjom. Ono što uzvišenje Allah naredi melekima iz juhi rabbuke ilal melaiketi enni ma'akum fetebitu ladina amenu suratul Enfal 12. ajet. Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U terminološkom značenju vidjet ćemo da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominje načine vahja, kako oni bivaju. U kuranskom ajetu u sure Šura, 51. ajet. Ma kane li bešerin en yukellimahu Allahu illa vahjen. A nije čovjeku da, da mu Allah se obraća osim vahjom, objavom. To je prvi način. Eu min i hijab ili iza zastora. Eu jursile resulen ili pošalje poslanika fe juhije bi izni ma ješa. Pa se objavljuje s dopuštenjem njegovim šta hoće. Innehu alijun hakim, on je uzvišen i mudar. Kao prvi način vidjet ćemo da su to istiniti snovi. Vahi kao istiniti snovi. Kaže Aisha radijallahu anha u hadisu spomenutom u Mutefakun alihi Buhari i Muslimu, prvo s čime je počela objava Božijem poslaniku sallallahu alaihi veselem bilo je u vidu istinitog sna. Sve što bi vidio u tom snu dolazilo bi mu poput svjetla dana. San Božih poslanika je objava. Kao što se desilo sa Ibrahimom, ali selam u pogledu njegovog sina Ismaila. E, i istiniti snovi još uvijek postoje, kao što se kaže u Buharinom hadisu, Od poslanstva nije ništa ostalo do radosne vijesti. A šta su to radosne vijesti? Rekao ashabi, a on kaže to su istiniti snovi što se tiče objave Kur'ana, ništa od Kur'ana preko sna nije objavljeno. Dakle, ništa od Kur'ana ovom vrstom objave nije objavljeno. Druga vrsta, ili iza zastora. Da poslanik čuje govor Allahov, ali ne vidi uzvišnog Allaha, te baraka Najavi to čuje i bez posredništva. Tako je bilo sa Musaom, ali i selam, gdje Allah kaže u sura En Nisa, 164. ajet, وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa teklima. I uzvišen je Allah, a Allah je sigurno sa Musaom razgovarao iza zastora. Dakle, čuje Musa, ali sam Allah govor, ali ga nije vidio. Kako je, dakle, Božjem poslaniku, ali sam dolazio vahij, dolazio Kur'an. Dolazio mu je poput glasa zvona, jakog glasa, koji bi djelovao na dušu da se spremi sa svom svojom snagom za prihvatanje vahje. I to je najteži način primanja objave. A poslanik bi u tome času prihvata ono što mu Allah kaže i kao što Aisha radijallahu anha kaže u hadisu koji prenosi Buharija vidjela sam ga kako mu stiže objava jednog jako hladnog dana i kada prestane čelom u istinu još je odnoja, Dakle, sa, sa čelom kapa znoj. U hladnim danima, zbog težine ovoga vahja. Pitan je božni poslanik, ali sam, kako ti dolazi vahj? I to je u Buhari spomenut taj hadis. I on kaže, ponekad mi dolazi u vidu zvuka zvona. To mi je najteži način objavi i kada se prekine, ja bih potpuno upamtio ono što mi je kazao Džibril selam. Ponekad mi se melek ukaže u liku čovjeka. On bi mi govorio, a ja pamtio šta mi kaže. Ali ova vrsta u liku čovjeka kada mu dođe tako, Kur'an nije tako dolazio, već samo u ovom obliku, kada bi čuo ovaj meleka da mu prenosi Allahu te baraka objavu. Zašto u, obliku zvona neki e, mufesiri to tumače i kažu po onome što e, prenosi Buhari od Božeg poslanika ali sada selam u hadisu u kome kaže kada Allah odredi, odredi naredbu na nebesima uzviše Allah te baraka progovori meleki to i to uradite svaki dan Allah te baraka određuje to uradite ome <coughs> to, ome ovo i tako dalje. Meleki udaraju svojim krilima iz pokornosti njegovim riječima, poput udara lanca u oglatku stijenu. Na taj način vahri dolazi Božem Poslani. I on ga čuje u obliku zvona. Da odgovorimo na kraju ovoga još na neke sumnje koje su izrečene u pogledu vahja. Neki kažu, svakako ne muslimani, ne vjernici, kažu e, Kur'an je Muhammedovo Selem djelo. Značenja koja je on izmislio kao i njegov stil. Kako odgovoriti na ovu šupu, na ovu sumnju koju oni proturaju? Kao prvo ovo je neosnovana sumnja jer Boži poslanik Muhammed s.a.v. nije nikada govorio da je to od sebe rekao. A da je htio čast i vlast među ljudima, onda bi mu to bilo bliže da kaže to, je moje djelo. Kao pretpostavka. Ali toga nikada nećemo naći u istoriji slama. Neki će i na ovo postaviti sumnju i reći on je pripisivao Kur'an Allahu jer nije htio da ga ljudi slijede. Pa da je rekao da je to njegov govor, ljudi ga ne bi slijedili. Ali kad kaže da je Allahov govor, Boži govor, onda će ga slijediti. Odgovor na, to, tu sumnju je isto tako vrlo jasan. Jer mi znamo da nije Allahov govor jedini koji se treba slijediti. Već i govor Božih poslanika, ali i sada Tako da mu nije bilo potrebno da ima opravdanje da bi bio slijeđen. Dalje, vidjet ćemo jasnu razliku u stilu u izrazu između Kur'ana i između hadisa Rasula alaihi Dakle, neuporediva razlika između Allahovog govora i govora Božijeg poslanika alaihi Dalje, teške su situacije se dešavale Božijem poslaniku alaihi samo u njegovom životu. Da je istina djelimično ovo što nevjernici govore, onda bi on izmislio nešto iz Kur'ana da bi sebe isti iz teških situacija izveo. Primjer jedan vidjet ćemo da su munafici licemjeri optužili njegovu ženu Aishu radijallahu anha. A ona mu je bila među ženama najdraža, ali i sada Tom potvorom imali su za cilj okaljati čast i ugled poslanika, ali i sada sada. Vahj objava se preknula oko mjesec dana. I ashabi i Božji poslanik, ali bili su u bezizlaznoj situaciji. Šta da učini? koji u pravu, nemaju dokaza. U toj situaciji da je Božji poslanik, ali sad sam nešto od sebe govorio, rekao bi, ona je, ona je čista, nema ona ništa s tim i tako dalje. Mjesec dana je bio u teškoj situaciji dok mu Allah nije objavio ajete kojima se Aisha radijallahu anha čistio te potvore. Rekao, došao do Aisha radijallahu anha i rekao joj u hadisu koji spominje Buharija, do mene je doprlo to i to ako nisi pogriješila, Allah će te očistiti od te potvore. A ako si pogriješila, traži oprost. Dakle, Milo sam nije znao. Oslonio se na vahvi da objavi se da bi se ta situacija riješila. Isto tako u pogledu munafika. Mi ćemo naći da ga uniše Allah ta'ala kori. Ukorio svog poslanika, ali koji je dozvolio munaficima i dao im mogućnost da izostanu iz Kada kaže u svojoj Teube 43. ajet, neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu. Ukor koji je upućen Resula, ali sad sam u suri Abese. On se namrštio i okrenuo zato što je njemu slijepac prišao, a šta ti znaš, možda on želi da se očisti ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Da će u tom slučaju Božji poslanik, ali sam, sam, sam sebi upućivati ako je želio vlast, ako je želio ono što mu nafici govore. Zna se da je bio najiskreniji, najpošteniji i tako dalje, tako da te šube su u osnovi odbačene. Pokušavaju munafici na jedan drugi način šubhe, sumnje unijeti pa kažu to je bio vrlo oštrouman čovjek, pametan. Tako da je mogao nazrijeti neke stvari koje drugi nisu mogli nazrijeti. Tako da je Kur'an od sebe sastavio Odgovor na to je isto tako jednostavan e, i može se vidjeti u tome što Boži poslanik Ali selam nije mogao pretpostaviti događaje koji su u Kur'anu nagovješteni. Šta će biti u budućnosti? I lako je neke mogao nagovijestiti od tih silnih događaja koji su nagovješteni morao je jednom pogriješiti. A u Kur'anu nema ni jedne greške. Kada bi jedna bila greška, cijeli sistem bi pao. Nema to, većina je u redu. Većina je dobro. Ne, nego ne smije biti ni najmanja greška. Svi događaji koji su nagovješteni ili su bili će biti. Govori o prošlosti. Govori o prošlim narodima, o događajima kao onaj koji je bio tu prisutan i gledao i svjedočio tim događajima. Dakle, samo objava od uzvišnog Govori o naučnim čudima koje tek nauka danas 1400 godina nakon njega otkriva. To nije mogao čovjek, niti cijela jedna generacija ljudi do dan danas od vremena objave nije mogla da se sastala, nije mogla sa time doći. Govorili su u prošlosti da je on, da je Boži poslanik, ali sad sam uzimao od učitelja. Od nekoga je preuzeo ovo znanje tako da je. Vidjet ćemo u njegovo vrijeme Veraka ibn Neumfel i oni koji su bili učeni, da su nagovijestili njegov dolazak. A dalje kada se on pojavio, da su ti učeni dolazili njemu i od njega učeni. A nije bilo zapamćeno da je Boži poslanik, ali sad sam i kod koga je išao da, da uči. A nemoguće je ako ne uči da dođe sa ovakvim i ovolikim znanjem kao što je došao Boži poslanik, ali sad sam od uzvišnog Allaha Ovim svim otkriva se muđiza nadnaravnost Kur'ana Kerima, otkriva se važnost ove Allahove objave, njenog slijedženja, čuvanja od iskrivljavanja, rada po njoj, širenja među ljudima i svakako da ga uzmemo Kur'an Kerim sa tumačenjem njegovim kroz Kur'an kroz sunnet Resula, ali sa našim menheđom, našim pravcem u životu. Molim te, baraka, uzvišu Allah, te baraka, da nas pomogne na tome. Amin.